Que lo que quiere esa nena, que lo que quiere esa nena, güey, que lo que quiere esa nena. Esa nena está bien buena y ya se arregló para pasar la pena. Esa nena se vuelve loca en todos los paris y lo desordena. ¿Qué lo que quiere esa nena? Ella quiere bailar, ella quiere gozar, la plata gastar, este tema vacilar año ella va a pescar. El neme con el guay, el pari va a explotar. ¡Ayúdate! Porque le gusta el de este colores en el triángulo. Ella quiere general porque quiere gozar, pues. Que lo que quiere son. Ella quiere rumba y salir de fiesta. Toda la noche pari, al y no le contesta. Ella quiere rumba salir de fiesta. Toma toda la noche y al Pekín no le contesta. no te contesta porque eres weón. No te contesta en el parizón. Ella es mi nena, y yo soy su nene. Por eso, mami, quítate los sostenes. Me encanta cuando te entretiene. Y el vaso de whisky leyendo. Los fines y todos los weekends la nena me dice que es lo que quiere. Ella quiere rumba y salir de fiesta. Toda la noche party, al Perkin no le contesta. Rumba que lo que quieres son fiesta. Bueno. Toda la noche party, al que no le contesta. Rumba, que lo que quieres son fiesta. no. Toda la noche party, al que no le contesta. Que lo que quieres esa nena está bien buena, Y ya se arregló pa pasar la pena. Que lo que quieres esa nena se vuelve loca en todos los paris lo desordena. Que lo que quieres son eh, nena Wiki de Manzani. ¿Qué lo que quieres, sonero? Wiki de Manzani. ¿Qué lo que quieres, sonero? Wiki de Manzani. ¿Qué lo que quieres, sonero? Wiki de Manzani.